Encosta não, encosta não. Rapaziadão aqui, ó. Ó o lancinho aqui, ó. Aí, novinho, encosta, novinho, encosta, delícia. Vem, gato, encosta, gato. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, os caras, os homens. Vou eu, vou eu, vou eu, vou eu. Sai, sai, sai. Os caras, os homens. Ih, mano, não era não, mano. E aí, quem desligou o som? E aí, meu, solta o som aí, meu. Pararapa, pararapa. Sete, sete, sete no manhã, tu vai mamar até de manhã. Pararapa pá, parará, pá. Se a maconha não banhar, tu vai mamar até de manhã. Parará, pá, parará, pá. Se o Elipa não banhar, tu vai mamar até de manhã. Parará, pá, parará, pá. Se o Pantanal não banhar, tu vai mamar até de manhã. Se me ama, mama, mama. Mama, se me ama, mama, mama. Baba se bia baba baba Baba se bia baba baba Ei, você aí, baba Baba aqui, baba Baba aqui, baba Baba aqui, baba Baba aqui, aqui, aqui Ei, você aí, baba Baba aqui, baba Baba aqui, baba Baba aqui, baba Babaqui, aqui, aqui, aqui. Pararapa, pararapa. 777 do manhã, vai mamar até de manhã. Pararapa, pararapa. Se a maconha no manhã, vai mamar até de manhã. Pararapa, pararapa. Se o Elipa no manhã, vai mamar até de manhã. Pararapa, pararapa. Se Pantanal não boia, tu vai mamar até de manhã. Ba-da-da-ba, ba 17 do manhã tu vai mamar até de manhã Pararapa, pararapa Se a maconha no manhã tu vai mamar até de manhã Pararapa, pararapa Se o elipa no manhã tu vai mamar até de manhã Pararapa, pararapa se o Pantanal não boia tu vai mamar até de manhã Se me ama, mama, mama, mama baba baba baba baba se pia baba baba baba se pia baba baba Ei, você aí baba baba aqui baba baba aqui baba baba aqui baba baba aqui aqui aqui Ei, você aí baba baba aqui baba baba aqui baba baba aqui baba babaquia, kia, kia, kia. Pararapa, pararapa. Sete, sete, sete é no manhã, tu vai mamar até de manhã. Pararapa, pararapa. Se a maconha no manhã, tu vai mamar até de manhã. Pararapa, pararapa. Se o elipa no manhã, tu vai mamar até de manhã. Pararapa pá, parará, pá. Vai chupando, não, não boia, tu vai mamar até de manhã.